hablando en séptima etapa que se ha corrido en la localidad de Pedreguer. Y es que llega la penúltima etapa de la 15 moto a ciclista a la marina y un recorrido bastante importante. entonces la etapa tenia dos parts diferenciades. La primera part era les tres voltes del circuit que anaven de Pedreguer a Rinyolet, Benyarbeig, Pedreguer, que era pràcticament pla. I a partir de l'hora de carrera, el quilòmetre 40, era quan la carrera començava a Erenes, que era la d'Orbo. Que ja seguim al portet de la Guar, al portet d'Orbo, el racó de la Serrera i, i a de la Llosa. I la carrera ja va anar llençada semana que viene. també destacar que, per, si no arriba a ser per la caiguda de Pablo Ramírez, que anava en el grup el que no hi tres de l'equip, Jaume, Pablo i jo, haurem guanyat per equip. Però mira, la sort ens va donar l'esquena una altra volta, però bé, podem així a la crono, sí que podem. Si no guanyar, estar dins dels primers per equip. Està clar, una crono que arriba aquí este diumenge i, bueno, suposo que abans sempre havia sigut dissabte, algun diumenge per matí també però a vegades ha de ser crono sempre Gracias, es torna a que és la part més dura de la crono, però una altra corona hi ha 3 quilòmetres que són molt ràpids. I, i allà és on realment s'ha decidit la crono. Perquè normalment, quan vas en la bici, penses que quan corones ja estàs, però esta presentación que tuvo lugar ayer en el Ayuntamiento de Denia, Salón de Plenos, en los mini de la Marina Alta,